vir die muziekleire besalm van David. O Heere, die koning is bly oor die sterkte, en hoe baie juig hy oor die hulp. Hy het hom die wens van sy hart gegee, en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela, want hy kom hom tegemoet met sieninge van die goeie. Op sy hoof sit hy kroon van fijn goud. Die lewe het hy van hy begeer, hy het hom dit gegee, lengte van daag, vir ewig en altyd. Groot is sy eer, dier u hulp, majesteit en heerlijkheid het u op hom gelee, want u maak hom baie geseend vir ewig. U maak hom bly met vreugde by u aangezig, want die koning vertrou op die Heere en dier die goedentierendheid van die allerhoogste sal hy nie wankel nie. Die hand sal die vijande vind, die rechterhand sal die haters vind. Jy sal hulle maak soos een vurige oond as jy verskyn. Die Heere sal hulle verslind in sy toren en vuur sal hulle verteer. Jy sal hulle vrug van die aarde afverdelg en hulle nageslag van die mensekinders afweg, want hulle het jy met onhelf bedreig. Hulle het een listige plan uitgedink sonder om iets uit te rug, want jy sal hulle dwing om te vlug, met jy boogsnare sal jy mik op hulle gezicht. Verhef u, Heere, in u sterkte, ons wil u helde kracht eer met besalm gesang.